Mukiak, sukarra edo ez tula, Besala, ahunt bat bezala hasten dira mingojiaren sintomak. Egun batzu berantago, buto gojiak agertzen dira orpegian eta gorputzan, eritasuna biziki kutsako da, xingarferian gertatu dena, esplikatzen digu Jean Bernard Laportara mendimedikoak. Cette transmission par l'air, quand la personne infectée euh, éternue, euh, tousse, parle, euh, et transmission également par le contact euh, potentiel avec des sécrétions, salive, écoulement nasal. Les, personnes qui soient d'une part contact d'un malade ou même au-delà, aillent voir leur médecin traitant et fassent le point avec lui, parce qu'en fait les personnes peuvent être non vaccinées, vaccinées incomplètement, puisqu'il faut deux injections. Urtahilaren lehenetik behatziunta bergoita hamar kasua gertu dira Frantzia mailan, ez da harinki hartu behar heritasuna Jean Bernard Laporte aramendiren iduriko. Elle a généralement une, une, réputation un peu de bénignité, mais, il faut pas se fier à ça, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'hospitalisations parmi les cas de C'est une maladie qui peut être euh, effectivement euh, dangereuse. Xingarferiako berrogaierian artean hiru aur ere kutsatuak izan dira.